ว่าพระองค์คือผู้ที่ทรงสามารถที่จะส่งการลงโทษมาอย่างพวกเจ้าจากเบื้องบนของพวกเจ้าหรือจากใต้เท้าของพวกเจ้า หรือให้พวกเจ้านั้นปนเปกันโดยมีหลายพวก และให้บางส่วนของพวกเจ้าลิ้มรสซึ่งการลุกรานของอีกบางส่วนจงพิจารณาดูเถิดมูฮัมหมัด ว่าเรากำลังแจกแจงองค์การต่างๆ อยู่อย่างไรเพื่อว่าพวกเขา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 สำหรับแต่ละข่าวคราวนั้นย่อมมีเวลาที่เกิดขึ้น وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين และเมื่อเจ้าเห็นบรรดาผู้ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาองค์การของเราแล้ว ก็จงออกห่างจากพวกเขาเสีย จนกว่าพวกเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องอื่น และถ้าชัยตอนทำให้เจ้าลืม ก็จงอย่านั่งรวมกันกับพวกที่อาจทำเหล่านั้นต่อไป หลังจากที่มีการเตือนให้นึกขึ้นได้ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون และไม่เป็นภัยแก่ผู้ที่ยำเกรงแต่อย่างใดจากสภาพของพวกเขาแต่ทว่าต้องตักเตือนพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง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 และเจ้าจงเตือนด้วยอัลกุรอาน การที่ชีวิตหนึ่งจะถูกสังกัดอยู่กับสิ่งที่ชีวิตได้แสวงหาไว้ โดยที่อื่นจากอัลลอฮ์แล้ว จะไม่มีผู้คุ้มครองใด ๆ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆสำหรับชีวิตนั้น และถ้าชีวิตนั้นจะไถ่ถอนด้วยสิ่งไถ่ถอนทุกอย่าง มันก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้น ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ได้ถูกให้สังกัดอยู่กับสิ่งที่พวกเขาได้แสวงหาไว้ ซึ่งพวกเขาจะรับเครื่องดื่มจากน้ำที่ร้อนจัดและจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิเสธการศรัทธาต่อ Allah قل أ ن د ล و من دون الله ما لا ينفعنا ولا ي รุนา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 ได้ทำให้พวกเขาหลงเข้าไปในแผ่นดิน ในสภาพที่งงงวย ซึ่งเขามีเพื่อน ๆ เรียกร้องให้ไปสู่ทางนำที่ถูกต้อง ว่าจงมาหาพวกเราเถิด จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้ที่จริงทางนำของลอเท่านั้น คือทางนำที่ถูกต้อง และพวกเราได้รับบัญชาให้สวามิภักดิ์แด่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون พวกเราได้รับบัญชาว่า จงปฏิบัติละหมาดและจงยำเกรงพระองค์เถิด และพระองค์คือผู้ที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปชุมนุมและพพระะอองคค์ืผูู้้ที่วกกกเจจาถนนำลับไปชุุมม قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير พระองค์คือผู้ที่ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความจริงและวันที่พระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเป็นขึ้น และมันก็จะเป็นขึ้น พระดำรัสของพระองค์คือความจริง และอำนาจทั้งหลายนั้นเป็นของพระองค์ ในวันที่แตรจะถูกเป่าพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้ สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย และพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิ่งวิิิิดกาาลลอออบรฮม وإذ قال إبراهيم لأبيه آ ز น أتتخذ أ ص ิ ا م ا آلهة إني أ ว ا ك وقومك ف ล ض ل ا ม م บีน จงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮิมได้กล่าวแก่บิดาของเขา คืออาชัดว่า ท่านจะยึดอบันดาจเวตเป็นพระเจ้ากระนั้นหรือแท้จริงฉันเห็นว่าท่านและกลุ่มชนของท่านนั้น อยู่ในกลุ่มผู้ที่หลงผิดอันชัดแจ้ง وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين และในตำนองนั่นแหละ เราจะให้อิบราฮิมเห็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และเพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้หนึ่งใน หมู่ผู้เชื่อมั่นทั้งหลาย فلما جن عليه الليل ر อา كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ครั้นเมื่อความมืดของกลางคืนปกคลุมเขา เขาได้เห็นดวงดาวดวงหนึ่ง เขากล่าวว่านี่คือพระเจ้าของฉัน แต่เมื่อมันลับหายไป เขาก็กล่าวว่าฉันไม่ชอบบรรดาสิ่งที่หายลับไป فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ครั้นเมื่อเขาเห็นดวงจันทร์กำลังขึ้น เขาก็กล่าวว่า นี่คือพระเจ้าของฉัน แต่เมื่อมันหายลับไป เขาก็กล่าวว่า ถ้าพระเจ้าของฉันไม่ทรงให้ทางนำฉันแล้ว แน่นอนฉันก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในกลุ่มชนที่หลงผิด ف ครั้นเมื่อเขาเห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้น เขาก็กล่าวว่านี่แหละคือพระเจ้าของฉัน นี่แหละใหญ่กว่า แต่เมื่อมันหายลับไปเขาก็กล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉันถ้าจริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าตั้งภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์ตว ي وجهت و ج ล ي للذي فطر ส ل س م ا و ا ت و ا ل أ รฎฮานีฟา ถ้าจริงฉันขอผินหน้าของฉัน แด่พระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน ในฐานะผู้ที่ใฝ่หาความจริงและฉันไม่ใช่คนอื่นในหมู่ผู้ตั้งภาคีแก่หรอก ق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 และแท้จริงพระองค์ได้ทรงให้ทางนำแก่ฉัน และฉันจะไม่กลัวสิ่งที่พวกเจ้าตั้งให้เป็นภาคีขึ้น นอกจากพระผู้อภิบาลของฉัน จะทรงประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เท่านั้น พระผู้อภิบาลของฉันนั้นมีความรู้กว้างขวางทั่วทุกสิ่ง แล้วพวกเจ้าไม่นำลึกกันบ้างหรือ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 ซึ่งสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงให้มีหลักฐานใด ๆ ลงมาแก่พวกเจ้าในสิ่งนั้น แล้วฝ่ายใดเล่าในสองฝ่ายนั้น เป็นฝ่ายที่สมควรต่อความปลอดภัยยิ่งกว่า หากพวกเจ้ารู้ ا ل บรรดาผู้ศรัทธาโดยที่ไม่ได้ให้ความศรัทธาของพวกเขา ปะปนกับการตั้งภาคีต่อรอนั้น ชนเหล่านี้แหละ พวกเขาจะรับความปลอดภัย และพวกเขาคือผู้ที่รับเอาทางนำอันถูกต้องไว้ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم และนั่นคือหลักฐานที่เราได้ให้มัน แก่อิบรอฮีม โดยมีฐานะเหนือกลุ่มชนของเขา เราจะยกผู้ที่เราประสงค์ขึ้นหลายขั้น แท้จริง พระผู้บานของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงรอบรู้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 และนัวเราก็ได้ทางนำแล้วแต่ก่อนโู้นและจากลูกหลานของเขานั้น คือดาวูดสุไลมาน และอายุและยูซุฟและมูซาและฮารุ และในทำนองนั้น เราจะตอบแทนแก่ผู้ที่กระทำดีทั้งหลาย และซักกริยา และยะยา และอีสา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 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون นั่นแหละคือคำแนะนำของอัลลอฮ์โดยที่พระองค์จะทรงแนะนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ด้วยคำแนะนำนั้น และหากพวกเขาได้ตั้งภาคีขึ้นแล้ว แน่นอน สิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันมา ก็สูญสิ้นไปจากพวกเขา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 แต่ถ้าชนเหล่านี้ปฏิเสธศรัทธาต่อมันแน่นอน เราได้มอบมันไว้แล้วแก่กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อมันอุลัยกัลลดีนฮดัลลอฮ์ฟะบิฮุดาฮุมุกตดิัสอลุคุมอะลัยฮิอัจรา ชนเหล่านี้คือผู้ที่ อัลลอฮ์ได้ทรงแนะนำไว้ดังนั้น ด้วยคำแนะนำของพวกเขา เจ้าจงเจริญรอยตามเถิด จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าฉันจะไม่ขอค่าจ้างใด ๆ จากพวกเจ้า ในการศรัทธาต่ออัลกุรอาน ที่จริงอัลกุรอานนั้น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 อัลลอฮ์มิได้ประทานสิ่งใดให้แก่มนุษย์คนใด จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าผู้ใดเล่าที่ได้ทรงประทานลงมา ซึ่งคำพีที่นบีมูซานำมาเป็นแสงสว่างและคำแนะนำแก่มนุษย์ ซึ่งพวกเจ้าได้บันทึกไว้ในกระดาษ โดยที่จะได้เปิดเผยมันแล้วก็ปกปิดมันไว้มากมาย และพวกเจ้าถูกสอนในสิ่งที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้า ไม่ได้รู้มาก่อน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าผู้ทรงประทานคืออัลลอฮ์นั่นเอง แล้วจงปล่อยพวกเขาสนุกสนานกัน ในการวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเขาต่อไปวฮฮาาาาาดคิตบบุุุนนนอัััซลมร وهذا كتاب أنزلناه مبارك م ดัยวะลิตุนซิรอุมมัลกุร ا วะมันฮาวลาฮา والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون นี่คือคำพีที่เราได้ประทานลงมา อันเป็นคำพีที่มีความจำเริญและจะยืนยันสิ่งซึ่งอยู่ก่อนหน้าคำพีนี้ และเพื่อที่เจ้าจะได้ตักเตือนคนในหัวเมืองและผู้ที่อยู่รอบๆหัวเมืองนั้น และบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อประโลกนั้น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 และใครเล่าคือผู้ที่อาธรรมยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หรือกล่าวว่าได้ถูกประทานแก่ฉัน ทั้งๆทที่มิได้มีสิ่งใดถูกประทานให้เป็นองค์การแก่เขา และผู้ที่กล่าวว่าฉันจะให้ลงมา เช่นเดียวกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ลงมา และหากเจ้าได้เห็น ขณะที่ผู้อาธรรมอยู่ในภาวะใกล้จะตาย และมาลายกะกำลังแบมือของพวกเขาโดยกล่าวว่า จงให้ชีวิตของพวกเจ้าออกมา วันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทน ซึ่งการลงโทษอันต่ำต้อย เนื่องจากการที่พวกเจ้าเคยกล่าวให้ร้ายแก่ลอโดยปราศจากความจริง และเนื่องจากการที่พวกเจ้ายะโสต่อบรรดาองค์การของพระองค์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 พวกเจ้าได้มาที่เราโดยลำพังดังที่เราได้บังเกิดพวกเจ้ามาในครั้งแรก และพวกเจ้าได้ละทิ้งสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเจ้าไว้เบื้องหลังของพวกเจ้า และเราไม่เห็นอยู่กับพวกเจ้า บรรดาผู้ที่จะช่วยเหลือพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้อ้างไว้ พวกเขาเป็นผู้มีหุ้นส่วนกับพวกเจ้า แน่นอน ได้ขาดเป็นสิ่งเสียงแล้วในระหว่างพวกเจ้า และสิ่งที่พวกเจ้าได้อ้างไว้ได้หายไปจากพวกเจ้าแล้วอินนัลลอฮะฟาลิกุลฮับบิวันนวายุ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ف أ ن ต ت ฟ ف ك و ن แท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้เมล็ดพืช และเมล็ดอินทผลัมปริออก ทรงให้สิ่งที่มีชีวิตออกจากสิ่งไม่มีชีวิต และเป็นผู้ทรงให้สิ่งไม่มีชีวิตออกจากสิ่งมีชีวิต นั่นแหละคืออัลลอฮ์แล้วอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าถูกให้หันเหออกไปจากความจริงได้ผู้ทรงเผยอะ รุโนไทยและทรงให้กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อน และทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เกิดการคำนวณ นั่นคือการกำหนดให้มีขึ้นของผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู้ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون พระองค์คือผู้ทรงให้มีดวงดาวทั้งหลายแก่พวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะรับการนำทาง ด้วยดวงดาวเหล่านั้น ทั้งในความมืดแห่งทางบกและทางทะเล แน่นอน เราได้แจกแจง องค์การทั้งหลายไว้แล้ว สำหรับกลุ่มชนที่รู้ و قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون และพระองค์คือผู้ทรงให้เจ้าเกิดขึ้นจากชีวิตหนึ่ง โดยให้มีที่พัก และมีที่ฝาก แน่นอนเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่เข้าใจ فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات ۖ وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنونพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้า แล้วทรงให้ออกมาด้วยน้ำนั้นซึ่งพันพืชของทุกสิ่ง และเราได้ออกจากพันพืชนั้น ซึ่งสิ่งที่มีสีเขียว จากสิ่งที่มีสีเขียวนั้น เราได้ออกมาซึ่งเมล็ดที่ซ้อนตัวกันอยู่ และจากต้นอินทผลัมนั้น จันทร์ของมันห้อยต่ำลงมา และสวนองุ่นและมะกอกและทับทิม โดยมีสภาพคล้ายกันและไม่คล้ายกัน วกเจ้าจงพิจารณาดูผลของมันเมื่อมันเริ่มออกผล และเมื่อมันแก่สุด แท้จริงในสิ่งเหล่านั้นแน่นอน มีสัญญาณอันมากมายสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธา وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون พวกเขาได้มีขึ้นแก่อัลลอฮ์ซึ่งบรรดาภาคีแห่งยิน ทั้งๆทที่พระองค์ทรงบังเกิดมันแต่พวกเขาได้อุปโลกให้แก่พระองค์ซึ่งบรรดาบุตรชายและบุตรหญิง โดยปราศจากความรู้ พระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงสูงส่งเกินกว่าที่พวกเขาให้ลักษณะอย่างนั้นบดีอุสมาวาติวัลอัรอันนายูนละหูวลดูวลัมตคุลละหูซาฮิบะพระผู้ทรงประดิษฐ์บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน อย่างไรเล่าที่พระองค์จะทรงมีพระบุตร โดยที่พระองค์ไม่ได้ทรงมีคู่ครอง พระองค์นั้นทรงได้บังเกิดทุกสิ่ง และพระองค์นั้นก็ทรงรู้ทุกสิ่งด้วย นั่นแหละคืออัลลอฮ์ ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงบังเกิดทุกสิ่ง พวกเจ้าจงเคารพสักการะพระองค์เถิดโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้รับมอบหมายในทุกสิ่งสายตาทั้งหลายย่อมไม่ถึงพระองค์ แต่พระองค์ทรงถึงสายตาเหล่านั้น และพระองค์ก็คือผู้ทรงปราณีผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิ่งแท้จริง บรรดาหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นผู้ใดมองเห็นก็ย่อมได้แก่ตัวของเขาเอง และผู้ใดที่มองไม่เห็น ก็ย่อมเป็นภัยแก่ตัวของเขาเองและฉันไม่ใช่ผู้พิทักษ์รักษาพวกเจ้าและ และในตำนองเดียวกัน เราจะแจกแจงองค์การทั้งหลายไว้ เพื่อพวกเขาจะได้กล่าวว่าเจ้ามุฮัมมัดได้ศึกษามา และเพื่อเราจะได้อธิบายให้แจ่มแจ้งแก่กลุ่มชนที่รู้ จงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น และเจ้าจงผินหลังให้แก่บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีเถิด و และหากว่า อัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้ว พวกเขาก็ย่อมมิให้มี ภาคีเกิดขึ้น และเราก็ไม่ได้ให้เจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาพวกเขา และเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับมอบหมายให้คุ้มครองรักษาพวกเขาด้วยและ عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون พวกเจ้าจงอย่าด่าว่าบรรดาพวกวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์จะเป็นเหตุให้พวกเขาด่าว่าอัลลอฮ์อย่างเป็นศัตรู โดยปราศจากความรู้ในทำนองนั้นแหละ เราได้ความสวยงามแก่ทุกๆ ประชาชาติ ซึ่งการงานของพวกเขา และยังพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้น ที่พวกเขากลับไป แล้วพระองค์ก็จะทรงบอกแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขากระทำ